Malapit na naman ang Pasko. Ito ang buwan kung saan ang hangin ay lumalamig, ang paligid ay bumabait, at ang puso ng marami ay nagkakaroon ng masaya at malambing na awit. Dahilan sa Pasko, ang Disyembre ay hindi lamang naging buwan ng bonuses or 13-month pay, kundi ito rin ay naging buwan ng family reunion, party, dating, at maging pahinga. Now, walang masama sa mga bagay na ito. Ito ay mga pagpapalang dapat nating i-enjoy at ipagpasalamat sa Diyos. Ito ay common grace. Gayunman mahalagang maging mapagbantay rin tayo sa ating sarili sapagkat maari nating mawala ang tunay na diwa ng Pasko kung tayo ay higit na matutuon sa mga special effects kaysa sa cost ng Pasko baka higit nating ibatay at damhin ang diwa ng Pasko ayon sa dami ng ating mga pagkain na regalo o ayon sa laki ng ating mga bonuses or sweldo ayon sa ganda at bongga ng party na mayroon tayo kaysa sa reason or person na siyang cause ng Pasko. And to tell you honestly, hindi ito isang birong bagay sapagkat madalas dito natin makikita ang tunay na hangarin at pansin ng ating puso Again, walang masama sa mga effects na ito. Go na go ako sa mga yan. As long na positive ang mga ginagawa niya sa buhay natin. Ang masama lang ay yung hanapin natin ang meaning ng Christmas sa effects kaysa sa cost. At yung cost na ito ng Pasko ay nasusulat sa John 3.16 isang sikat na verse na kung saan alam siguro ng mga unbelievers ng mundong ito, ngunit hindi nila alam ang diwa ang sabi rito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kita po ninyo, yan ang cause ng Christmas. At dapat po nating maunawaan na ang pananalitang ito ay nanggaling mismo sa dalisay at banal na labi ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, ito mismo ay patotoo na mula sa anak ng Diyos ang persona ng Pasko. Ulitin ko siya ang persona, ang kosa ng Pasko. You see, ayon sa talata ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutang ito ang siyang dahilan kung bakit ang daigdig ay nagkaroon ng isang historya na magbibigay kasiyahan hindi lamang sa isang lokal na lugar sa Bethlehem kundi sa buong mundo. O, oh, ang simoy ng hangin at himig ng Pasko kaibigan ay ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang diwa na siyang hindi natin dapat kaligtaan sa ating mga parties, sa ating mga gifts, rest, sa ating mga pahinga and bonuses. You see, ito ay nagtuturo sa atin na you will miss the whole point of Christmas kung mawawala ang pansin at affection mo sa pag-ibig ng Diyos. Christmas should point us to the love of God. At hindi lang yan, base sa talatang ito, ang Pasko ay dapat na magpaalala sa atin na tayo po ay makasalanan. For God so loved the world, sabi ng Panginoong Jesus, that He gave His only begotten Son. Yung world na tinutukoy dito ay hindi yung, of course, planet Earth, kundi yung sinful humankind. Ang sabi sa Romans chapter 8 ni San Pablo, But God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. You see, yan yung kalagayan ng mundo. Makasalanan tayo. You see, minahal tayo ng Diyos hindi noong minahal natin siya, kundi noong kaaway pa natin siya. Minahal niya tayo. At ganyan yung kalagayan ng mundo na sinasabi ni Jesus sa John 3.16 na kung saan isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak. Kita mo? That's why isa sa banal na ingredients ng Pasko, if I may say that, ay yung forgiveness, yung kapatawaran, sapagkat yung ating Diyos kahit na tayo ay kanyang mga kaaway ay inabot niya tayo sa pamagitan ng kanyang unconditional na pag-ibig. At ang demonstrasyon ng dakilang pag-ibig na ito ay walang iba kaibigan kundi si Heso Kristo. Siya ang persona ng Pasko na dapat maghari ng matibay at malakas sa iyong puso o sa aking puso Actually, siya ang dapat na regalo na una sa lahat ay ating mahalaga at dapat na ibigay o ibahagi sa ating kapwa kahit na sila pa ay hindi natin like or kabadi-badi sa wika nga ng iba. Si Kristo lamang ang magbibigay ng tunay na liwanag at saya sa ating Pasko kahit na ang refrigerator mo ay walang masarap na hamon o keso de bola. At least meron kang masarap na Copico 3 in 1, okay na yun yan ang hindi po yan OA na bagay. Kapag meron kang Jesus sa puso, kaibigan, yan ang pinakamasarap na bagay sa araw ng Pasko. Of course, yung mga unbelievers, hindi nila ito maunawaan sapagkat paano maunawaan ang isang bagay na hindi mo naman tanggap o wala naman sa puso mo. But anyway, the point is si Kristo lamang ang magbibigay ng tunay na liwanag at saya sa ating Pasko Okay? Pero sa iyo kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, kung gusto mo talagang maging meaningful pa ang Pasko mo, why not ibahagi mo ang Panginoong Hesus sa mga taong hindi pa pinaghaharian niya? May kamag-anak ka bang hindi pa Kristiyano? Si nanay o si tatay? Si kuya o ate? Si pinsan? I-share mo si Christ. Tandaan mo yung kanyang sinabi, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kita mo yan? Si Kristo bilang dakilang regalo ng Diyos ay dihamak na higit pa kaysa sa thousand bonuses na maaring makamit ng tao sa kanyang ipinagmamalaking trabaho. Higit pa si Jesus sa sangkatutak na Toblerone. Higit si Kristo kaibigan sa lahat ng material at physical na kaloob na maaring makamit ng tao ngayong Pasko. At bakit higit? Sapagkat wika niya, ang kanyang hatid na regalo ay hindi maglalaho hindi ito mapapanis, hindi ito mananakaw, hindi ito mauubos at hindi ito maglalaho. Ang regalong ito ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na maaaring makamit ng bawat tao sa pamagitan ng taos-pusong pananampalataya sa Kanya bilang siyang dahilan at kabuluhan ng Pasko. Siya na Panginoong tagapagligtas na makasalan ng mundong ito.